Ali ima i neke stvari koje ne kvare abdesta, velik broj ljudi smatra da kvari i zato hoćemo da ih spomenimo kako bi ljudima olakšali. Pa primjer radi, vulgaran govor, ne kvari abdest. To ne znači da je vulgaran govor u islamu dozvoljen, ali ne kvari abdest, tako da čovjek kako bi se zafrkao, pa sastavi B i je Znači njegov abdest je validan, osim ne do Allah da uradi dijelo, sastavi B i je i opsuje nešto u vjeri što će ga izvesti iz ali znači i druge stvari, vulgaran govor, ne kvari, braćo moja draga, abdest, što kažem u nijukom slučaju ne znači da je tu validan postupak. također, dodirivanje nečistoći. Čovjek ako dodiri nešto što je nečisto po konsenzusu lemi, nije izgubio abdest. Treba, ako je primjer radi dodirnuo rukom ili nogom ili laktom, dovoljno da opari, operi taj dio tijela i njegov abdest je ako Bog da validan. Također, odsjecanje noktiju, šišanje ili uzimanje nešto od tijela znači ne kvari, braću moja draga, abdest. Također, oni koji su ispušani da konzumiraju duhan, konzumiranje duhana znači danas ne postoji, koliko je meni poznat učenja koji je to dozvolio, znači to je po konsenzusu današnjih učenjaka haram, ali u svakom slučaju konzumiranje duhana ne kvari abdest. <clears throat> Također, pogledati u ženu, znači u ženu koju čovjek ne smije u osnovi pogledati. Ako bi čovjek pogledao u ženu, to je grijeh, ali to ne kvari abdest. Također, da žena skine mahramu. Sve su ovo, braću moja draga, ja sam ovo sve napisao na osnovu pitanja koja nalazim na internetu, kako na bosanskim, tako na arapskim stranicama ljudi postavljaju da li to kvari abdest, da li to kvari abdest, pa sam ja, znači, ove stvari uzeo iz praktičnog života svakog muslimana. Također, znači, skidanje mahrami. Žena kada uzme abdest i pokrije se, pa čak, ne do Allah, iako je to grije, da iziđe na ulicu otkrivena, njen abdest je validan. To što je izišla otkrivena, to je grijeh poseban, ali njen, njen abdest je validan. Također, danas će biti par puta ovih neki onaj, kako se zove, izraza koji su malo onaj za vas čudni, ali nekako ćemo se to ako Bog da pretrpiti. Znači, erekcija uključivanje spolnog organa, to su vjerujte pitanja, čovjek dođe šta ću, problem gore, dole, tamo, vamo, znači samo uključivanje spolnog organa ne kvari abdes, sve dok čovjek ne, duži, doživi poluciju. Također, zvuk u stomaku, dosta puta ljudi imaju problema u stomaku, crijeva, tamo, vamo, znači sve dok čovjek ne bude siguran da je, znači, ispustio vjetar, njegov abdest je validan samo krčanje, takozvano krčanje crijeva, ne kvari, breću, moja draga, abdest. Također, ranjenje djeteta, kada su pitanju žene iz prsa, znači također ne, ne kvari abdest, a dosta puta žene pitaju i postavljaju to pitanje.